Արցախյան շարժման սկզբի դրանում անհատի դերակատարության եւ այլ հարցերի շուրջ մինչեւ այժմ տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Տարիների հերավորությունից ու տեղի ունեցող իրադարձություններով պայմանավորված արվում են այլ դիտարկումներ։ Մելանիա Բալայան, պատմական գիտությունների թեկնածու։ Շարժումը չի սկսվել 1988 թվականին հստակ մեզ համար ուղենիշ որպես ընդունենք, որ շարժումը սկսվել է 1921 թվականին։ Երբ որ Ղարաբաղը ուղակի բռնի կերպով Լենինի, Ստալինի անուններ չտանք, որտեվ Ստալինը բնականաբար դերակատարություն չի ունեցել, սա Մոսկվայում 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքված պայմանագրի արդյունք էր։ Զանգեզուրն էլ պիտի տրվեր, բայց շնորհիվ Նժդեհի պայքարի Զանգեզուրը փրկվեց։ Սա ծրագիր է թուրքական, որը պիտի իրականանա իրականացվեր հենց այդ ժամանակներում, բայց լրիվությամբ չի իրականացվել, մասնակի է իրականացվել։ Այսօր մեր ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է, մեր դուրը գալիս է, չի գալիս Այսպես է դասավորվել համենայն դեպս իրականության մեջ։ Եվ մենք ուղղակիորեն առանց հաշվի առնելու հետևանքները անընդհատ շեշտում ենք, որ խորթային միության փլուզման առաջին այսպես դիցերնակը Ղարաբաղով է դրվել, այսինքն Արցախյան շարժման եւ այլն, սա այսպես չի։ Եկեք մենք ճշմարտությունը ասենք։ Արցախյան շարժումը միշտ էլ գոյություն ունեցել է։ Արցախյան հիմնահարցը միշտ էլ գոյություն ունեցել է նույնիսկ կարող ենք ասել 1918 թվականից, բայց իրականության մեջ 21 թվականից նաև 1945 թվականին Գրիգորի Հարությունյանի Հարությունովի կամ նոյեմբերի 2-ին նամակը այն ժամանակ Ստալինին, որտեղ հիմնավորում էր, որ 153000 բնակչություն ունեցող Ղարաբաղից 137000-ը հայեր են, հետևաբար ճիշտ է նպատակահարմար է, որ Ղարաբաղը վերադարձվի Հայաստանին։ Այն դեպքում, որ այսօր երկրի ղեկավարը թեկուզ պիտի էլի ասեմ, արդեն գնահատականներ են տրվել, ասում է, բայց չէ որ Ղարաբաղում ադրբեջանցիներ են ապրել։ Չի կարելի պատմությունը խեղաթյուրել, չի կարելի չտիրապետել պատմությունը եւ երկիրը տանել կործանման։ Եր երկրի առաջին դեմքերի կողմից հնչեցված ցանկացած սխալ ճակատագրական հետևանքներ է ունենում երկրի համար։ Հետո այդ սխալները շտկելը շատ ավելի դժվար է լինում, շատ ավելի։ Արդեն կյանքեր են դրա համար զոհասեղանին դրվում եւ այլն եւ այլն։ Խորը հարգանք եմ տածում 88 թվականից սկսված մեր շարժման մասնակիցների նկատմամբ։ Ես անկեղծ ասած մեծ կարևորություն չեմ տալիս 86-ին է սկսվել, երբ որ դեռևս գախնի այսպես խորհրդակցություններ էին ընթանում, 87-ին է ստորագրահավաքը սկսել, թե 88-ին է սկսվել, ուղղակի պահը հարմար էր խորթային երկրում Գարբաչովյան, այսպես ասած, դեմոկրատիայի պայմաններում պորտկացել է շարժման պորտկումներ։ Ես միայն Գրիգորի Հարությունովի 45 թվականի նամակի մասին Վազգեն առաջին վեհապարին պիտի չմոռանանք, քանի անգամ է դիմել մինիստրների խորհրդի նախագահ Բուլգանինին Ղարաբաղի հարցով, Ղարաբաղի եկեղեցիների վիճակը, Ղարաբաղը Հայաստանին վերադարձնելու 60-ական թվականներին Բագրատ Ուլբաբյանի կողմից գլխա, այսինքն շարժումը մշտապես մեր մեջ եղել է։ Ղարաբաղցին երբևիցե չի հաշտվել Ադրբեջանի տիրապետության տակ գտնվելու մտքի հետ։ Ասեմ ավելին, Երևանում սովորելու տարիներին, երբ որ մեր լավագույն պրոֆեսորներին հարց էինք տալիս, եղբայրական հանրապետություններ են, հնարավոր չէ արդյոք Ղարաբաղը հիմա էլ տան Հայաստանին, ասում էր միայն պատերազմով։ Մենք այն ժամանակ 80-ական թվականներին զարմանում էինք։ Այո, ասում էր միայն պատերազմով։ Այնպես որ դա մեր մեջ եղել է եւ տա Աստված, որ մենք ելի չհաշտվենք եւ մեր մեջ մնա մեր հայրենիքի կարճացվածությունը եւ շարունակենք այսպես։ Նաիրա Թամրազյան, մանկավարժ, շարժման ակտիվիստ, տարիներ շարունակ դպրոցներում հայերենի ուսուցիչները հայրենասիրության այնպիսի դաստիարակություն էին վարում այնպես էին ներկայացնում մեր հայրենասեր գրողներին հատրոնը հայ գրողները մեր հայկական ռադիոն կարմիր դրոշի այն նյութերը մեր գրողների կատարածը մեր ուսուցիչների կատարածը հաստորեն ժողովուրդը պատրաստ էր բոցավարվելու այդ ոգեշունչ օրերին որ այսօր երանությամբ մենք խոսում ենք Շիլասը չի արդյոք մասնակից էր բացել է, ախ երբ պիտի լերներիտ պես վեր բռում սխվեն ձերքերն այոց, այս խորթը կար արդեն մեր մեջ, սրանով էինք ապրում, սրանով էինք ոգևորվում, սրանով էինք մեր երազները ուզում կամած կամած կյանքի կոչել։ Եվ մեր այս համաժողովրդական ընդվզումը ընդերքում կուտակված այն մեծ հայրենասիրությունն է, որ ժայթքեց գաղափարների համար թևամածների կատարած աշխատանքը ավաղ բերքը հաղթության գետնամածներն են երբեմն վայելում, որը ցավագին են ընդունում շատ ու շատ մտավորականներ, որոնք իրենց լոման են բերել։ Առանձին անհատները ոչինչ չէին կարող անել, ես մեծ հարգանք եմ տածում բոլոր կազ... եթե չլիներ massայական այն մեծ աշխատանքը, որ կատարվել են դպրոցներում, ես ասացի, մեր թատրոնում, մեր գրողների ստեղծագործությունները, մեր ռադիոնը, ռադիոն եղել է հայկական ռադիոն, վարքյանային հաշվում թե երբ է հայրենասիրական Մաքսիմ Հովանիսյանը, Կոմիտաս Դանիալյանը, Վազգենովյանը եւ այլ ինչեր էին նրանք անում, ինչպես էին վարկաններ հաշվում, թե երբ ենք սովետի ժամանակ, ինչպես էինք վարկաններ հաշվում, ինչպես էինք սրտատրոպ սպասում, թե երբ է Մոսկվայից որևէ հայկական համույթ հանդես գալու կարոտախտը մեր, իսկ այն ինչ կարոտով է շաղախված, նա մի օր կյանքի է կոչվելու։ Ես մեր ողջ ժողովրդին եմ կարծում եմ, որ շարժման ակունքներում կազմված է եւ 88-ը քիչ թմկահարեք 88-ին չի շարժումը շարժումը 87-ից երբ սկսել ենք ստորագրահավաքները այն ժամանակ երբ իմ դասարանը իմ հայկի արայիկի մհերի եմ մնացած երբ ԿԿԲ-ն եկել եւ տարել է ազգային անվտանգությունը նրանց տետրերը իմանալու համար թե Իգոր Մուրադյանի եւ մնացածների բաները կամ հայոց դանթեյականի պատարիկներ, որ արտասաբանում տպվել է, ում միջոցով է տարածվում, թրուցիկները որտեղից է, որտեղից է ակունքը, որտեղից է։ Թե չէ, գիտեն թե միանգամից այսպես կազմակերպել են տնորենները, պետական գործիչները, բան, ինչու չեն կարողանում հիմա մի 15-20 հոգի իրար կողք հավաքել։ Իսկ 2-10-րդ դասարանում ունեցել Լենին պարտիա Գարբաչովը ինքն պատկարգ Էն հոգու թրթերով է ստացված է երեխան, նրանք գիտեին, թե իրենց ոման բերում են իրեն, դա էլ է նպաստել և մնացացները։ Այ ես հիշում եմ 88-ը այդ երանելի օրերը և հայմատում եմ 18 թվականի, են դմդմպուն, են չգիտեմ, եւ ասում եմ, սա էլ է մեր ժողովուրդը եղել, սա էլ է մեր ժողովուրդը։ Էս ոնց արեցին, որ էս հապարտ արժանապատիվ մեծ երազներ պայպայող ժողովուրդը մի մասը ամբողջ դարձավ։ Սոկրատ Խանյան, բանաստեղծ, գրականագետ, շարժման ակտիվիստ։ Այս ժողովուրդը, որ գրել է Սասունցի Դավիթ եւ առաջին հերթին ընդգծում է ժողովրդների բարեկամությունը, բայց կա այնտեղ մի պահ, երբ հայերն ասում են գնացեք ձեր եկած ճանապարհով արաբներին, ալիևս չգաք Հայաստան։ Համալսարանում ես դեկան էի եւ ունեի մոտ 3000 ուսանող հայկական, ռուսական եւ ադրբեջանական պատկերացրեք իմ տեղակալներ Խասայ Ջաբարովներ։ Շարժումը սկսվեց կանչեցի Խասայ Ջաբարով իմ տեղակալ։ Ասի գիտես Խասայ դու քուրդ ես, ադրբեջանական, մտահորական ես, արի այնպես անենք, որ էս կոտորած չլինի արյան։ Մի անգամ շիտ չընկնի այստեղ։ Կազմակերպեցին Խաղդամից ավտոբուսները եկան ադրբեջանական բաժնի ուսանողների, ավելի շատ էին, որովհետև դիտավորյալ այստեղ բացեցին սկզբում 500 ուսանող, ադրբեջանական բաժնից 3 տարուց հետո դարձան 5000 պատկերացրեք ինչից է ծնվել այս շարժումը այս շարժումը մեր ժողովրդի ցավի ճիճն էր եւ յուրաքանչյուր շարժում պետք է ունենա ժողովրդի խելոք զավակներ, որպեսի ժողովրդին ուղղորդի։ Այսպես կուրց ծեծելու ընդհանրապես ես դեմ եմ։ Չի կարելի այդպես։ Ամեն տեղ կանգնում ես եմ, ես եմ եղել այդ հերիքա, անհարմար է Իհարկե, առանց ղեկավարելու շարժումը արդյունքի չի հասնի։ Եվ ես ինչ կառաջարկեի, նրանք ովքեր մասնակցել են, ղեկավարել են, հոդվածներ գրել եւ մի լավ գիրք պատրաստենք եւ տպագրենք։ Այս շարժումը ինչով է գնահատվում արդյունքով։ Մեր արդյունքը իսկապես գոհացնում է մեր ժողովրդին, որովհետեւ թուրքացումից Լեռնային Ղարաբաղը ազատվել է։ Գիշերը չեմ գնում, քանի որ մինչև Կարմիր շուկա արդեն ինչ որ թուրքական այս մասի մենք պետք է մտածենք։ Ում դիմենք, ինչպես անենք, որ ընդհանրապես Կարմիր շուկայից դեն հադրութը բանազուրից սկսած լինի մեր Լեռնային Ղարաբաղի թեկուզ եւ մարզի կազմի մեջ 44000 քառակուսի կիլոմետրը պաշտպանեք Հայաստանը ճճում է այո բայց Հայաստանը հայտարարեց ղեկավարները, որ Հայաստանը կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ինչ է մնում մեզանել։ Մեզ մնում է հայկական Լեռնային Ղարաբաղը ամեն կերպ պաշտպանենք։ Մենք կարգավիճակ չունենք։ Մենք կարգավիճակը մեր ինքնությունն է, մեր մտածումներն են, ազատագրական պայքարի շարունակելու մեր վճռականությունն է։ Եթե մի երկրամասը կարգավիճակ չունի, նշանակում է, նա դեռևս պայքարի ճանապարհին է այս պայքարի ճանապարհին պետք է միասնական լինենք բռունցկվենք անպայմանորեն որպեսի չմանում աշխարհը կճանաչի թե չի ճանաչի ես գտնում եմ որ աշխարհ գոյություն չունի բայց սա չի նշանակում որ մեր ազատագրական պայքարի ճանապարհին պետք է ինչու կինի կինի ոչ ինչու կինի կինի ոչ պետք է բռունցկվենք շարունակենք մեր պայքարը դեռ կես ճանապարհին ենք։ Անձամբ ես հավատում եմ, որ մենք հասնելու ենք մեր նպատակին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շվեյցարիայի նախկին նախագահ, նախկին արտգործնախարար Միշելին Քալմիերեյը բացառիկ հարցազրույց է տվել Նյուսեեմին։ Նրա արտգործնախարար եղած շրջանում մեկնարկեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախորդ փորձը, երբ Շվեյցարիան որպես միջնորդ ներգրավեց գործընթացում, որի հետևանքով 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական հայտնի արցանագրությունները։ Միշելին Քալմիերեն անդրադարձել է ինչպես, այսպես ասած, ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանին, այնպես էլ հարավային Կովկասում արկա աշխարհակղական իրավիճակին, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկա գործընթացին եւ դրա հերանեկարներին հարցազրույցից ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մեկ հարց ու պատասխան։ Հարց. Արդյոք իրատեսական է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կկարգավորվեն այս անգամ։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանի համեմատ այժմ կան ավելի մեծ հնարավորություններ։ Ինչ եք կարծում։ Պատասխան. Ինչպես 2008-2009 թվականներին, այնպես էլ ներկա գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օրակարգում չէ, բայց տարբեր պատճառներով 2008 թվականին կողմերի ցանկություններ չանդրադառնալ այդ խնդրին եւ կենտրոնանալ տեխնիկական հարցերի վրա։ Հիմա իրավիճակն այլ է, քանի որ Ադրբեջանի կարծիքով խնդիրը լուծված է։ Նրանք հաղթել են պատերազմում եւ տարածքին վերաբերող հարց այլևս չկա առանց Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քաղաքական իրական երկխոսության նույնիսկ հարաբերությունների կարգավորման բարդ է կանխատեսել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում արդյունավետ երկխոսություն կլինի։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան բոլոր ոլորտներում շատ սերտ հարաբերություններ ունեն, այդ պատճառով էլ թե Հայաստան-Ադրբեջան եւ թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում գլխավոր խոչընդոտներից մեկը իմ կարծիքով այն է, որ Թուրքիան չի ճանաչում հայոց արտահայտ ցեղասպանությունը։ Կարգավորման գործընթացում այդ հարցը բանակցությունների օրակարգում չէ։ Հիմա այն առանց նախապայմանների է։ 2009 թվականին որպես խնդրի լուծման սկզբնական քայլ էր դիտարկվում պատմությունն ուսումնասիրելու նպատակով փորձագետներից կազմված միջազգային հանձնաժողովի ձևավորումը, բայց Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շարունակում էր չկարգավորված մնալ եւ Ցյուրիխյան արձանագրությունները այդպես էլ չվավերացվեցին հենց այդ պատճառով։ Այժմ տարածքների խնդիրն առնվազն Ադրբեջանի համար լուծված է թվում, բայց հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը մնում է բաց։ Կարծում եմ, այժմ ճիշտ կլինի կենտրոնանալ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման վրա։ Թուրքիայի տեսանկյունից այդ տարածքների հարցը լուծված է, բայց 2008 թվականին այդպես չէր։ Հետևաբար հիմա հարաբերությունների կարգավորման ավելի լավ հնարավորություն կա։ Նույնիսկ եթե կայուն խաղաղությունը մոտ ապագայում հավանական չէ, մինչև քաղաքական ցանկացած լուծման հասնելն անցումային համապատասխան ժամանակահատված պետք է լինի։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մարտի 22-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։